Dime qué pasa, que no te veo pasar, niña de casa. Yo no te voy a comprar, porque a ti yo te conocí bailando, con tus amigas te estabais besando, y ahora nada de nada. Mami, dime la verdad, la verdad. Cuando la pilla que la disco arrebata, con par de tragos se me hace la malva. Ten cuidado que te pille calmar. Ten cuidado que yo te pille chantar, Cuando en la disco me la pillo arrebatar. Con par de se me hace la malva. Ten cuidado que yo te pille calma. Ten cuidado que yo te pille chantar. Y me conoce en la discoteca perreando. Puro sandungueo, siempre bellaqueando. Si la hablo de látigo, ella me lo pide rápido. Y pensaba que era básico, pero en el party yo me la robé. La besé, pasamos las doce, Dice que tú quieras yo le digo si, tú quieres darme, yo te digo, pues ven y pa' yo me la llevé. Vente pa' acá que te voy a arrastrar y después de cantarte el la voy a desbaratar. Si andas buscando un plan, dime senso, te voy a poner a perrear. Vente pa' acá que te voy a arrastrar y después de cantarte el la voy a desbaratar. Si tú quieres vacilar con el guay, ayúdate. Ah, niña con la amiga. Me da un besito en la boca, que espectacularidad. En la cama una gatuela, súbete, modela, barra de Nutella. Ahora mami tú verás que yo soy hijo de la noche. Una nena buena. Sale con su amiga a tomar tequila, pasar la pena y escuchar su tema. Una nena buena Sale con su amiga a tomar tequila y pasar la pena y escuchar su tema. Pues dime qué pasa, que no te veo pasar, niña de casa. Yo no te voy a comprar, que yo te conocí bailando, con tu amiga te estaba ahí besando, ahora no.